يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فلترق بذاك الزمان يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان قد لاح فجرك باسما فسرق ذاك الزمان أبطالنا بجهادهم ومعضائهم قصام الجبان وبنوا لمجدك كيسل من بجمائهم سبوب يجني والله أقوم إن سوم ينيم ظلقا Jer znaju da je Allah ođel lešanu u obećanje istina. i vidjet će kod njih. Kao što su vidjeli فالتهنئي فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتفون استوديو التوحيد فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القيود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Jedna od kuranskih sura dobila je ime po jednom vrlo značajnom događaju u istoriji Islama, događaju koji je bio u stvari prekretnicom ne samo za islam i muslimane, već možemo reći i za cijelo čovječanstvo. Ova sura nam govori o bitci sa saveznicima, a ime joj je saveznici. Suratul Ahzab. Kada su vidjeli mušrici da ne mogu stati u kraj i uništiti muslimane iz više pokušaja, okupili su sve one koji su htjeli da im se pridruže u to vrijeme, da bi svi okupljeni zajedno uništili islam i muslimane. Veliki imetak je u to utrošen. Nisu mogli doći pojedinačno da se bore protiv muslimana iz dva razloga. Prvi je razlog taj što su već pokušavali pa su gubili bitke. Tako da se boje sami ući u borbu sa muslimanima. Pa im trebaju saveznici. Pa im treba to šeitansko društvo koje će stati uz njih i pomoći ih u tim namjerama. Jer sami se i boje, a isto tako sami nisu u stanju da unište i muslimane. Drugi razlog je u tome što ako po svojim pretpostavkama uspiju uništiti muslimane, pobiti ih sve. Jer mu'min je takav da neće popustiti u svojoj vjeri. Neka ide život, ali i imana svoga ne damo. Sve se zna šta je preče od prečega. Po njihovoj pretpostavci, ako uspiju uništiti muslimane, šta će ljudi reći? Pobiše toliki svijet. Tako da im treba podrška drugih. Treba im da to što hoće da urade, u stvari da dobiju legalitet da dobiju podršku međunarodnu, da dobiju podršku drugih plemena i naroda. Tako da šta god se desi, svi smo zajedno uradili. Tako da se krivica ne može na jednog odnositi, niti jednome pripisati. Što znači kada se krivica podijeli, onda ne ima krivice nikod koga. Kao što je bilo u onom prošlom sistemu kod nas dole, samoupravni sistem govorili su. Sve je svakoga, što znači radi šta hoćeš. I radili su, dok nisu sebi dohakali. I zato ovo što se nama dešava danas, jednostavno, među muslimanima, Bosne i šire, je upravo to što se tome nije stalo u kraj da se više nikada ne digne na noge. Nego su oni sami sebi potkresali granu na kojoj sjede, pa kad su prvu priliku ponovo dobili, ponovo su stali na noge. Da rade gore nego prije što su radili. Isto kao što su mušici vidimo da bi podijeli odgovornost kada su pokušali ubiti Resula sallallahu alaihi wasallam, uzeli iz svakog plemena po jednog mladića. Tako da ne bi sutra pleme Resulullah sallallahu alaihi moglo optužiti određeno neko pleme. Da ga je ubilo. Već da se krivica podijeli na sve. Oni će platiti krvarima. U tome nije problem. Kao što danas daju humanitarno, oni će platiti. Ali kada više muslimana ne bude. oni koji su kako treba i kakve uzvišeni Allah te barke traži. Vidimo isto tako, dakle, da su tražili svoje saveznike u prošlosti da bi se ojačali, da bi od sebe strah odagnali da bi uspjeli muslimane na neki način uništiti u potpunosti i drugo da se krivica ne bi samo na jedno pleme mogla pripisati niti odnositi. Tako su došli i okupili se oko muslimana koji su bili u Medini i opisuje nam uzvišeni Allah u ovoj suri taj događaj i kaže o vjernici, o mu'mini, spomenite Allahovu blagodat prema vama kada su vam došle vojske. To je iskušenje svakako. Kada su došle vojske da se bore protiv muslimana. Ali ne znamo šta će iz toga izaći. Možda hajr na kraju za muslimane. Jer kafiri imaju svoj posao. A uzvišeni Allah te barake ta'ala isto tako ima svoj posao, a oni protiv Allaha ne mogu. arsalna عَلَيْهِمْ riha. Pa smo protiv njih poslali vjetar. وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا I vojske koje vi niste vidjeli. Iako je vjetar koji je uzvišeni Allah šanuhu poslao protiv mušrika nešto od Allahove vojske. Ovdje ga posebno spominje. Jer je on odlučujuću ulogu tu odigrao sa Allahovom pomoći. A to je da je rastorio šatore mušričke da im je strah u srca ulio da su izgubili nadu u dalji nastavak borbe tako da su se raštrkali, rasuli i vratili nazad. Svakako da ova iskušenja nisu draga nikome od mu'mina, ali ne znači to da je zlo za mu'mine. Zlo od Allaha Đerašanu nikada ne dolazi. Iskušenje jeste iskušenje, ali ako mu'min ispravno postupi, onda će ispravan i još bolji iz toga izaći. Pa nam Allah uzvišeni kaže وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ Kada su mu'mini vidjeli te saveznike tolike da su se okupili protiv muslimana. Kalu rekoše mu'mini Hada ma wa'adan Allahu wa rasulu. To je ono što nam je Allah obećao njegov poslanik. wa A istinu je rekao Allah i njegov Resul. A šta je to uzvišeni Allah obećao? Obećao je pomoć i pobjedu. I mu'mini su uvjeđeni u Allahovu pomoć i ne sumnjaju nimalo u to. Jer znaju da je Allahovo u obećanje istina. I vidjet će ko to doživi. Kao što su vidjeli i oni još od prije. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ A istinu je Allah rekao njegov poslanik وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا I to im je samo učvrstilo, to im je povećalo. Ovdje u prevodu kaže učvrstilo samo. A ispravno je povećati. A to im je još povećalo njihov iman i vjerovanje i predanost Allahu tebareke wa ta'ala. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ima mu'mina koji su ispunili zavjet dat Allahu. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Ima ih koji su poginuli, koji su otišli Allahu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ A ima ih koji to očekuju. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا I oni ništa nisu izmijenili. لِيَجْزِيَ اللَّهُ صَادِقِينَ بِصِدْقِينَ Da bi Allah iskrene nagradio za njihovu iskrenost. Što su bili pravi mu'mini. Druga vrsta. Opet vidimo, ne možemo se njih osloboditi niti kutarisati. To je naš musibet i belaj, ali treba da znamo da ih ima. I da nas takvi ne zavaravaju, a to su munafici opet. I uvijek se pojavljuju kada su ta iskušenja. Ne znaju gdje će, kako će. Ni tamo, ni vamo. Nit su prešli njima, nit su uz mu'mine. Gledaju kakve će izjave davati. Da se kome ne, ne zamjeri. Da kome iz hatara ne izađu. Pa čas osuđuju ove, čas osuđuju one. Hoće da kažu, oni su u pravu ti koji su negdje u sredini, koji filozofiju neku svoju posebnu imaju. Niti će pomoć mu'mine, niti će pomoć one. Nisu oni ni za koga. Oni su najgori. Neku svoju politiku vodi. I uvijek se takvi munafici pokazuju. Pa nam kaže uzvišeni Allah za takve. Iz yakulul munafiqun. Iz I kada rekoše munafici. والذين في قلوبهم مرض i oni koji u svojim srcima imaju razne bolesti. Bolest srca je ovdje u stvari manjkavost imana, slabost imana i sve ono što iz toga proizilazi. I tako kada budu stavljeni na bilo kakvu kušnju, odmah se vraćaju u ono na što su prije bili. u nevjerovanju, odmah ostavljaju vjeru, odriču se vjere i tako dalje. Dakle, tu su negdje na sredini, vrlo lako gube svoju vjeru. Kažu i govorili su, kada ugledaše te tolike vojske koje su došle, kažu ma wa'adan Allahu wa rasuluhu illa gurura. Allah i poslanik njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali. Ne To kažu ili svojim riječima, ili svojim dijelima i postupcima, ili svojim radom. Što se tiče takvih munafika, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala ih je ponizio. Tako da, nakon ove bitke, a to je bitka na Ahzabu, bitka na Hendeku, bitka protiv saveznika, vidimo da ni oni više nisu mogli imati nikakvog uticaja na ljude. Jer su bili osramoćeni i poniženi. A isto tako vidjet ćemo da ovi kafiri, pogledajte, ti ahzabi, ti, ti saveznici koji su se okupili i sakupili svu svoju snagu da bi se borili protiv islama i muslimana, vidimo da su na neki način bili na vrhuncu svoje organizovanosti, jačine i spremnosti vojne jedinstva i tako dalje. Pa je Allah dao da budu rasuti, raštrkani. Nikada više poslije toga u Medinu došli nisu. Nikada više oni nisu muslimane napali. Gotovo, to je zadnje bio. Nakon što im je Allah uzvišeni udarat zadao, nikada se više nisu, nikada se više nisu digli. Tako da vidimo da su ashabi nakon toga otišli u Meku, oslobodili Meku i dalje širili islam. Treća skupina su bili ehli kitabije, sljedbenici knjige, to jeste židovi, u ovome slučaju, koji su bili potpisali ugovor sa muslimanima o međusobnom potpomaganju jer su živjeli u istoj državi. Ako ih napadne zajednički neprijatelj da će se braniti, i tako dalje. To su prekršili i počeli su sarađivati sa neprijateljem. Uzvišen je Allah za njih kaže وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ A sljedbenike knjige koji su ih pomagali iz utvrda njihovih je izveo. Oslanjali se na to što su utvrđeni, što su imali, imali dobre položaje. وقذف في قلوبهم الرعب استراه وسرца njihova ulio فريقا تقتلون وف... وتأسرون فريقا pa ste jedne popili a druge kao sužnje uzeli uzeli ih وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها إذا لم يدنس ليديت زملي نهوه i domove njihove, i bogatstva njihova, i zemlju kojom prije niste hodali. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا A Allah sve može. Za Allaha nema nemogućeg. I zato nemoj ni posumnjati u Allahovo obećanje mu'minima. I zato i nemoj ni posumnjati da li Allah prati ovo što se radi i dešava? Budi siguran i uvjeren da koliko god ti izgaraš za pitanje muslimana, da je uzvišenom stvoritelju Allahu u više stalo. I važnije to nego što je tebi. I nemoj misliti da će ih ostaviti i napustiti. Gledaj ti da budeš ispravan u svome vjerovanju i u radu po tome vjerovanju. I u propisima ove vjere. Čime te uzvišeni Allah duži? Šta treba da uradiš uvijek? A to ćeš vidjeti iz ovih kuranskih i sunnetskih propisa. Koliko si ti u mogućnosti učiniti za svoju braću muslimane? Šta si ti u stanju uraditi? i kakva je tvoja dužnost i, obaveza. A što se tiče Allahovog obećanja, u njega nema nimalo sumnje. I ovi ajeti, i ove sure, o ovim događajima, nisu nam objavljene da bismo u to vrijeme provodili, da bi nam što prije vrijeme prošlo. Da bismo se zabavili. Da bismo znali istoriju, šta je to bila u istoriji. Ne zbog toga. Već su objavljene i sure i ajeti da bismo pouku iz ovoga crpili i da bismo bili ubijeđeni da uzmišeni Allah je taj koji izvršava svoje obećanje. I zato si ti mu'min. Zato si ti vjernik, što vjeruješ Allahu Đalraš'anu. Allah uzvišeni kaže jedno, a svi kafiri na drugu stranu kažu drugačije. Kome ćeš vjerovati? Vjerovat ćeš uzvišenom Allahu te barake I znaj da zakon uzvišenog Allaha u ostaje do sudnjega dana i ne mijenja se. I on pomaže svoje mu'mine, svoje vjernike. I neće ih ostaviti na cjedilu nevjernicima. Znali mi to? Ili znali mi za rješenje ili ne znali? Ali ono sigurno dolazi. I znali mi mudrost dotičnih događanja ili ne znali, mudrost postoji. I zato uzmimo ove ajete, pročitajmo njihov tefsir, uzmimo pouke iz ovoga i radimo po ovome kako bi uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nas ojačao u našem imanu i pomogao nam kao mu'minima. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي Studio Tauhid Islamska omladina Beč Na našem putu do uspjeha أبد الخالدين آه، يا من إلى خلد مضى الكرامة بالجهاد